Eta egan bezala, gazteluma ipatuko dugu, gazteluma xaria urtero gazte bat, eh, literatur xailean eh, uh, eh, xaristatua da, eta aurten maialen egi lukurentzat izango da, ratxalde hona. Ratxalde zuri. Eta zuri beraz, xari honentzat, uh, gazteluma xaria lehen idazketa obra bat bultzatzeko uh, sortua den saria da, orduan uh, nola hartzen duzu olako berria? Be, izi garri konten niz, <laughs> nola ez, zenta, bon, uh, da, hainitz uh, denbora baduela, uh, harina izela ene buruan ene irudimena lantzen eta <laughs> eta idazketa entxegoak egiten eta hor banuen proiektu bat zehatzagoa orduan. Hala hor du, lan egin hainbat hilabetez eta olako behi bat gero zonbait hilabeteren buruan be, izi gaji unki gajia da eta eta biziki motiba gajia <laughs> ere ezan behar dut. Uh, eh, Azkinean bultzada baten uh, beharra ere baitzen nuen, proiektu bat, eh, idazte proiektu bat bururaino inoera maiteko? Uh, bai eta ez, erran ezake, <laughs> zenta... Bon, e, uste dut uh, e, gazteruan parte hartzeko barbela e, jadanik bon, uh, bultzada bat senditu uh, zure baitan, zain Nikola senditu dut Eta, eta gero bai, bon, gero segur da zintzuk erraiteko uh, bultzada bizikie beha dela eta, eta izaiten halko dela orduan. bai, bon, bat dira hainbat baldintza, uh, hortan, deia sari hori burtsa bat da, uh, ba, <laughs> iru mila euro, ordan hori zta guti ere, zenta bon, hilabete hainitzez berdalan egin, eta maiten izual ere laguntzak tipi bat, eta eta bada bestaletik, biztan dena, uh, eh, epai maikideen laguntza, eta, eta argitaletxe bateko langile, langileena, ordan, Bo, izi garriko uh, eh, laguntza izaitzen alda, eta eta orduan eh, ara bon kontenis hori zego eh, <laughs> idazketa eh, zuretzat ze zu beraz lanaren aldetik bon itzultzaile lanetan ari zira bereziki baina bai. idazketarena sorkuntzarena ze azkenan hor elebiri baten uh, ideiarekin abian uh, zira, yeah. Bai. xari honen ondotik, edo horrekilan, ozakin noa ganberden, uh, idazketa eta eta nundik hasi duzu nola hasi zinen? Ah, bon, be... Ukanuen, uh, ala, ezakit, uh, eh, piztu zen zerbaiten eburuan, e, ideia, ideia bat. Zudu, e, sentzazio batzuek uh, e, bultzatu ezakit, baina e, uh, bat, gai bat, edo gai batzu uh, banituen aspalditik buruan itzulika, eta eta orduan, hasi uh, nintzen, hola, uh, ene xokoan, uh, <laughs> alde bon, helikatuz, dokumentatuz, frango, Eh, gauzak biziz ere, eh, aski gai pertsonala landu nukerako nahi nuke eta eta hoja, eta gero be, denborarekin, eh? gero ustut izan zela gertakari bat, be, ni, eman zidan alakosistako bat, ale, abiatuko niz orain, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, zenbait hilabete izala, jantan bezala, hmm. eta, eta, eta, hoja, hor badut eh, proiektu bat, aski, eh, nola ezan, mugatua, zehatza, orkestu dutana, eta hori hori bai, eh, laguntzaile horiekin eta imaikideekin aipatuko dugu, laster eta, eta eaz, jaterako den hartik. Ordon, eh, lehen eh, ba, antenatik kanpore galdein dautzut, zera zer zen gaia, baina momentuz, eh, ara, gelditzen da olako misterio bat gaiaren inguruan, egin duzun bezala aski uh, pertsonala da eta idazketa prozesu hortan ere sartzen dena, beraz, gaia bera ez dugu gaur jakinen baizik eta burua idatzia izango delarik, ez, azkenean? Bai, bon, re, denaten uh, ubra bat uh, gintzan ustut beti biziki pertsonala dela. Bai. Oda, bon, aski uh, ahuntada hori gaita, baina, bon, uh, ala, idazketa lana da ere, ufan, kasik, artisa ulan bat, egunero bardu zur gaioa intzinera joan, edo hori aldea suriaren intzinera, eta eta eta langan egin eh, aurrenak eta horrenak eta <laughs> eta ara, beraz gaia ere momentuz eh, bon badut gaiara norabide bat eta helburu bat baina bon ententsatzen dut uh, hilabeteak joan ala uh, eraldatuko dela uh, elikatuko dela berastuko dela edo edo blokatuko edo zakit mm-hmm. <laughs> baina uh, bon ala uste dut emaitza emaitzarekin ikusiko dela hori uh, aterako dela dik liburua. Mm -hmm. <laughs> titulua, lere? Baduzu edo titulua? Uh, badut ideia bat, bai, badut ideia bat. Uh, bon, uh, ideia bat uh, uste dut femininoa, uh, emazte, emazte bat naiz, eraz ez... Hala, gero titulua ere aldatzen alko da, mhm. behar ba, ikusiko. Bai, bai. <laughs> Hori ere idazte eh, lanean sartzen da azkenean. Uh, oh, nola martxan denea, fe, pentsatzen nire logikan, da liburua idazten da, eta ondotik titulua, edo titulu batetik abiatzen da, idazteko liburua, zakit. Bai, Eztu dut, hori uh, eh, bakutsak ikusten duela, bere intudimenarekin, uh, mhm badit, badituzu ideia batzu, ola ez du direnak noiztenka, zui txekina aizira jokoan, eh, <laughs> josten gauzak, eta batzutan, ah, hori edo, hori edo, <laughs> e, pizten dira, ola, bizpeiru ideia, eta gero, pfff, gehiago zoin, eta, ala, Ukaiten aldira behar bada ideiak biziki argi, uh, pentsaketak biziki ondoak baitzira edo hola astapenetik, baina uh, pentsatzen dut behar ba ere azken puntara ino aldatzen anko dela mm. eh, <laughs> denborak janan eta mm. ara. <laughs> Erra mesala maialen egiluki beraz gurekin dugu eh gazteluma saria be aurten zuretzat izango baita aipatzen zinuen idazketa lana hori hor, zuk justuki nola ere maiten duzu egunero, zagit, maiten duzu amaretan, ez harriko nahi zordina gailoa eta idatziko dut, edo etortzen da, etortzen delarik, edo nola martxan da hori? Ah, hori, uh, ikasten dut eginez, <laughs> Eta, bon, uh, eh, bo, bada, bonik, autatutan sistema eta nire lanean ere itzultzaile gisa erabiltzuntana, da joiten naiz uh, eh, lantoki batera, or, autatzen dut usu mediateka bat, mhm. gozo atxemaiten dutana, soko egoki batekin, eta eta internet konexio batekin, <laughs> <laughs> eta euskal iztegiako aia. Bon, ala, internet gabe ikuste uh, eh, galduan intaike, eta mhm. bon, Mm, edo zain tokitik azkenean internetekin lan egiten alduzu, pentsatzu tortan, mehan nik asteko behar dut toki bat, eta, eta, eta toki horrek eh, dituen baldintzen arabera egokitzen iz. Mhm. Uh eh, -huh. diendea lan tokira joiten den bezala, <laughs> joiten izan mediatekara, eta, eta egiten dut. -hmm. Bidean dela orain, eh, helburu bat eman behar jote duzu zure buruari den Orain, zakit, bai, bai behar tozira bai. hor, liburua, aterako da, ezakit, egun hortan, eta beraz orain uh, egun ez egun... Uh, Be, uh, uh, urte batez uh, norbait autatua da, ondoko, ondoko aldiaren zat, eta ondoko urtean um, haintzineko irabazlearen eh, liburua agertzen da sarako idazlen biltzajean. Uste dut, beti hori izan dira orain arte, iduritzen zait bederan. Eta orduan, uh, orain, uh, baldintzetan idatzia zen, baduzu urte bat emaitza jakin ondotik. <laughs> edo, edo proiektua um, itzuli ondotik, bat duzu urte bat idazteko. Mm Hor konkretuki barko dukatu elduzen uh, mm, 2000 amazazpiko urriaren urri astapeneko. Mm -hmm. eta, eta gero, behala, ergitaletxak inendu bere lana, eta, eta, eta gero agertuko da 2000 amazortziko apirilan. Jakinik, beraz, eh, joen urten edo aurten azkenean, eh, egoitz zuela Noi. Bai. gazteluma saria eukat. Niari nahi zirakurtzen, oh. <laughs> Maite dut ere gazteluma saridunan liburuan irakurtzen. Ah, Untxa, ebe uh, maialen uh, giluki milisker eta be bideon, beraz, ea zure liburuak eta inspirazioa atxamaiten duzun, beraz, uh, eramaiteko bururaino. <laughs> Hori, uh, esker zuri. Bai ni eska zut